illak Apirilak bat gaur aste artea da eta uberri hon albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankezuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia jabi. Berriozarko udala dekatronen pesisaren arira egindako alegazioa ez du onartu Nafarrako gobernuak. Urixe udalak egindako alegazioa deusestatua izan da eta ondorioz dekatlonen pesisa moldatu gabe geratuko da alegazio horretan gipuzkoa etorbideko aterabidea zabaltzea eskatzen zortziko errotu errotondara hiru karril iristeko trafikoa bertan oso nabaria izaten da dekatloneko ardura dunek ongi dakite zenbaitetan udaltzaingoa daitu behar izan baitute trafikoa gidatzeko e, moldak eta mo, moldatzearen beharra herriozarko bizilagunek, judalak eta iruñako mankomunitateak ikusten badu ere, esan bezala alegazioa deusestatua izan da. Atzo irigintzeko zinegotzia den Raul Maizaregin hitz egiteko aukera izan genuen urtxe bere esanak. Muy estudiada porque yo creo que todos los vecinos y vecinas de Berrezar conocemos lo que ocurre pues muchísimas tardes y en, y en fechas señaladas lo que ocurre eh, con el tráfico en la, salida de, la salida de Berriozar. Y lo que <clears throat> nosotros proponemos es eh, tres carriles, tres carriles de salida. ¿eh? Uno diríamos que podría ser un, carril salida para, para, los vehículos que, salen del, del, del Un segundo, un segundo carril que sería un carril bus para facilitar el transporte público, ya que muchas veces la línea 16 y la línea 22 se quedan totalmente atascadas en, en esa salida y luego un tercer carril para los eh, vehículos que transitan la, la, avenida, la avenida Guipúzcoa. eta berriozarko udalak Gipuzkoako etorbideko zarbide karrileko zati bat itxiko du. Zuzenki Gipuzkoa etorbideko hogeita mabi eta hogeita malau zenbakiko sarbidea izango da, udalak behin meniokoz itxiko duena, behin beineko tasuna, behin betiko tasuna bihurtu daiteke neurria aproposa dela frogatzen bada, honekin bide gurutze horretako arriskuekin bukatzea espero da. Eta azte azkenarekin bihar EH Bilduren eskutik Nafarroa aldatu zizeneko solazaldia eginen da. Bakartxo Ruiz parlamentaria eta Xabi Lasa parlamentaria eta berriuzarko alkatea dena bihar harratxaldeko zazpietan Nafarroa aldatu zizeneko solazaldia dute kulturgunean bertan erregimenaren amaieraz diarduko dire. red, alarrez edukaren el uso de pantallas izeneko hitzaldia ostegunarekin kulturgunean eginen da azkenekoz. Mendialdea guraso elkarteak antolaturiko hitzaldia hau azkenik apila, apirilaren iruan ostegunarekin arratsaldeko zazpietan egingo da hitzaldia gurasoei zuzendua dago eta urretan teknologia berrien kontsumo erabileraz eztabaidatzeko bidari erakundearen laguntza izango dute mendialdea guraso elkartekoak. Urte bete hitxasargian liburua solasgai. Zorroka elkarteak antolatuta, liburua solasgai ekitaldia aprilaren iruan, zazpi terrietan ezanen da, liburutegian miren agurmea begilearekin solasteko parada ezanen da bertan, mirenek aurkeztuko du berak sortutako gazte literaturako eleberria. Eta gaur kirolen atalean, mendialdea kirol elkarteari dagozkion zaskibaloiko emaitzak alzahalduko ditugu garazi. Zer egin zuten seniorreko mutilek? Seniorreko mutilak galdu egin zuten Universiad de Navarraren aurka lehiatu ziren asteburuan eta Universiad de Navarrako mutilek laroita mairu tanto egin zituzten berrio zartarrek. Aldiz, berrio itama Neskak ere galdu zuten Lizio Monjardin beren kontra, larun batean eh, jokatutako partidan, e, Liceo Monjardineko polikiroldegian, eta honen emaitza hogeita mazazpi eta hogeita lau, mm, berrio hartarrak galdu egin zuten. Besterik gabe gogoraraztea eguzki plaza puntonetan kontsultatu daitezkela gainontzeko partiden emaitzak. Eta kirole natalean zakonduz, elgeamendi mendi gain ditu da. Igen berat, zireun da berroita metro dituen elgeamendi, mendi mendiari ekin zioten mendien lagunek jakin zangenuenez, tontorreraino iritsi ziren eta honekin mendi gain dituen zerrenda areagutzen doa. eguraldiaz mintzatzeko unea du gorain zer dio gaurko iragarpenak arasi. Zer ba, odeitxu edo oso odeitxu egongo dela dio gaurko ira erdi erdimailako odeiak eta goi odeiak izango ditugu. Goizalean zaparra da txikiren bat bota lezake, ego ekialdeko aizea ulbitzi biliko da, bolada gukorrekin eta temperaturak gaur gutxi iloko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago zen orduetan berriozari erratiaren sintonian FMko egun puntu edo orduro interneten eguzkiplaza.neten.